uz Allahovu pomoć mi nastavljamo sa onim što smo započeli prošli put. Kao što je već rečeno, e, završit ćemo pitanja koja su bila poslana prvi put kada sam počeo sa ovom serijom predavanja, odnosno pitanja i odgovora. E, preciznije rečeno je e, ovo što je ostalo pitanje od prošli put u stvari više nego, nego što je došlo do danas zadnji put odnosno otprilike nekih 15-16 pitanja ima. Pa tako da počnemo redom uz Allahovu pomoć. E, koliko se sjećam, stao sam kod pitanja gdje se nije dobro čulo. E, 15. pitanje po redu. E, da li nam je haram gledati naravno eselam alaikum, alaikum selam rahmetullahi barakatuh, da li nam je haram gledati, slušati i čitati medije koje huškaju protiv islama, mislim na ove u Bosni, da ih ne spominjem, vjerojatno znate na koje mislim. Odgovor e, zavisi od stanja, odnosno zavisi od cilja i namjere i okolnosti zbog kojih se slušaju ovi mediji. Naravno, e, uzimajući u obzir da ovi mediji e, govore laži o islamu i muslimanima, izmišljaju negativne stvari, stvarajući jel, E, negativnu sliku kod ljudi, kod gledatelja, slušalaca, jel, o islamu i muslimanima. E, pa e, sa te strane jel, dolazi ta spornost gledanja, odnosno slušanja tih, medija. Pa tako je shodno stanju, jel, kao što sam prošli put naveo, ako je cilj određene osobe da gleda da, on, da gleda te medije, sluša te medije, iz razloga kako bi pokupila informacije sa ciljem odgovora sa ciljem odgovora na, te izmišljotine šubhe i sve što oni čine u tom negativnom smislu takvoj osobi je naravno u najmanju ruku preporučeno a u nekoj situaciji to može i biti vađi određenim osobama da to prati i radi tako bi branili islam muslimane ko je u stanju, ko je sposoban e, drugo stanje a ako osoba ide sa ciljem da, da se koristi, kao što, kao što je normalno da se koristi bilo kojeg drugog medija, onda je propis e, za takvu osobu da joj nije dozvoljeno e, prisustovati, e, odnosno slušati i gledati te medije iz razloga e, što, se ovo ovo vraća na, koranski ajet u kojim uzvišeni kaže Auz billahi min وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم آه، كاجة آه، الله سبحانه وتعالى سورة النساء كاجة آه، وما يوبيعلنا وكنيزي وقرآن كذا čujete da, da neko iznosi kufr, da Allahove ajete, znači negira ih, i, e, i ustehzeu sa njima se izruguje. Fela taq'udu ma'hum, nemojte sa takvima sjediti. Ovdje je došlo bukvalno sjediti, a u stvari odnosi se i e, znači da se slušaju, da se gledaju takvi ljudi. Ako ima mogućnost e, i izvor da, se takvi ne slušaju. Kaže, e, hatta yahudu fi hadithin sve dok oni ne promijeni svoje stanje, ne promijeni svoj govor. Kaže, i nekom idem misluhom, A ako tako uradite, vi ste poput njih. E, ovaj ajet s ovim ajetom učenjaci, e, mufesiri i e, drugi učenjaci dokazuju da je zabranjeno muslimanu da prisustvuje, da prisustvuje znači sjelima, skupovima, e, u kojima, se, u kojima ljudi izruguju se islamu, negativno pričaju o Allahu Đelešanu, o njegovom poslaniku, o vjeri uopćeno znači da on prisustvuje tako što, što će se pritajiti i sluša što oni govori. A ako dođe, naravno, e, iz ovoga izlazi osoba koja, koja je tu došla i negira automatski to i, i kritikuje e, to njihovo ponašanje, znači popravlja stanje, znači otklanja munke. E, normalno ako u stanju konta, ako nije u stanju konta, dužna je da napusti to sjelo. Naravno, jel, ovaj e, odnosi se i na novotare, da, pri, e, na sjelima novotara, na, novotarskim skupovima, zikrovima, meludovima i tako dalje, zabranjeno na osnovu ovog ajta kao što kažu mnogi mufasir, da ne spominje redom. I čak se to spominje od tabiina. E, znači čak i novotarskim, novotarskim sjelima da se prisustvoje zabranja ako se ne može, ako se ne može na ta sila da se promijeni. Znači ovaj ajet također ukazuje na to da nije dozvoljeno e, slušati, slijediti, znači sa ciljem da se koristi čovjek e, e, ovo što je došlo pitanje one medije koji kaljaju, izruguju islam, poigravaju se sa islamom, sa muslimanima, sa Koranom i tako dalje. Znači to je to drugo stanje. Treće stanje je ako, ako osoba ima cilj da, da sluša određene vijesti, E, e, za koje želi informaciju, znači probrane, određene vijesti i tako dalje, e, sa ciljem, znači osoba koja je svjesna i zna njihove izmišljotine i laži i tako dalje i uzima sa rezervom ono što dolazi od njih, s obzirom da su spremni izmisliti, slagati i servirati nešto što nije tačno, krivotvoriti stvarnost, znači osoba ima određen cilj da dođe do određene informacije, tak, za takvu osobu jel, ima širine ako je, u stanju da sebe zaštiti. Odnosno, u, u, uopćeno ovo pitanje se vraća na obavezu muslimana da se kloni fitne, da bježi od fitne. E, ako će njemu izazvati fitnu u njegovom životu, u njegovom shvatanju vjeri, slušanju ovakvih medija, stvoriti ružnu sliku o samom sebi, o, islamu muslimanima, njemu je zabranjeno da, sluša, da gleda e, ovakve medije, nego obavezan je da bježi od fitne kao što je došlo u mnogim, u mnogim hadisima e, da je muslimanu obaveza da ne ide u susret fitni nego da bježi od fitne. Znači ona fitna koja će ga odvesti u dalalet i, i odvesti ga da skrine sa pravog puta. E, I s ovim se završi odgovor. 16. pitanje. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže u tumačenju djela Šarhu sunne koje je napisao imam e, Barbahari pod tačkom da ukoliko vjernik prespava sabah na jednom mjestu ima za obavezu da napusti tu sobu i da klanja u drugoj sobi. Zanima da li ovaj propis vađbu učiniti i drugo pitanje, e, prvo da govorim na ovo prvo pitanje. E, što se tiče ovog propisa, e, ovaj, ovaj, ovaj stav se vraća na poznati hadis u koji je došao u, došao vjerodostojnim hadisma Buhari muslima, da je poslanik sallallahu alaihi kada prolazio po mjestu gdje su kažnjeni Ad i Femud, narode Ada i Femuda, kada, gdje su kažnjeni pa su tu prespavali, prespavali su namaz, sabah namaz, e, pa kada su ustali poslanik sallallahu alaihi im je rekao jel, e, da požuri, da, da, odu sa mjesta e, gdje je, gdje je šeitan učinio, jel, um, učinio to da, da prespavaju namaz, pa su klanjali na drugom mjestu. dio učenjaka znači, sa ovim dokazuje da inače musliman znači, na, na, na neko mjesto ako prespava namaz, da je da treba da promijeni mjesto. Jedni kažu da je to vađu, drugi kažu da je to sunet, a treće mišljenje u stvari koje je, ono, koje je ispravno, u stvari da se ovo odnosi samo na ovaj slučaj i njemu sličan, na ovaj slučaj, znači u situaciji gdje se prođe pored sličnog mjesta. Znači mjesto gdje, je gdje su kažnjeni e, narod Ada i muda, a da se uopćeno ne odnosi taj propis za ljude koji prespavaju, znači po ispravnom stavu učenjaka, za ljude koji prespavaju namaz u svojoj kući ili tuđoj kući ili negdje na na, na njivi i slično tome. E, tada se vraća na poznati hadis, jel, e, koji bilježi muslim svom sahiju, kaže men name an salatine unesiha, tad je salihija iza dekeraha, ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjati, neka se klanja kada ga se sjeti, e, kaže fela kefarete leha ila zalik, nema kefarete za taj namaz, osim da ga naklanja, znači treba ga naklanjati. U tim hadisima i sličnim nije došlo jel, da treba promijeniti, e, treba promijeniti mjesto gdje je prespavao, i gdje je zaboravio namaz slično tome. Prema tome ispravan je stav da to nije vađib, čak da nije sunet, nego ovo što je došlo od imama Barbeharija, da se to u odnosi na hadis onako kako sam spomenuo da se desilo u priči, jel, e, e, gdje, kada je poslanik sallallahu se sallam prolazio pred mjesta gdje su kažnjeni Ad i Samud. Drugo pitanje kaže, drugo pitanje e, bilo bi ukoliko čovjek propusti sabah, da li mora gledati ukoliko, ukoliko mogućnosti da naklanja sabah namaz u vremenu dok traje tog, e, toga dana sabatski vakt ili je e, dozvoljeno da klanja bilo kada u toku dana, da, e, da vala podari najbolju nagradu. iz ovog pitanja drugog se razumije da, da osoba koja pita hoće reći da čovjek kada tretva sabah, nama, namaz, znači kada, kada sunce, da on da sabah namaz traje do podne namaza. Ovo je greška, ovo, nije tačno, nego sabah namaz ističe sa izlaskom sunca i osoba znači, koja prespava sabah namaz, dužna je, obavezna je da ga odmah naklanja. Znači da ga odmah naklanja, a ne da odgađa. Svejedno znači, e, a, a, ovdje u pitanju ako se misli da ako ga prespava u smislu prespava džemat, a da, a, da je a da još uvijek traje namasko vrijeme sabah namaza, naravno jel da treba namaz, e, sabah namaz klanjati u njegovu vremenu. E, I s time završio i odgovor na ovo pitanje, na ovaj dio pitanja. 17. pitanje. Esselamu alaikum, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. E, nedavno sam čitao knjigu Fetve u Lemi e, dvaju harima e, kaže u, kojoj stoji jedna fetva koja zabranjuje aplauz zbog toga što je to ponašanje nevjernika. Koje su granice, znači pitanje, koje su granice ponašanja nevjernika i koje su to stvari koje mi u Bosni oponašamo, a da nismo obratili previše pažnje na to oponašanje. Naime, E, e, e, nadam se da sam, ja sam postavio pitanje, Allah vas nagradio najvećom e, stepenu džennetu, e, Također pitanje poslije njega, je li haram nositi kravatu, odnosi se na, isto, znači, isti odgovor je i za ovo i za prethodno pitanje. što se tiče aplauza ili nošenja kravate, odnosno ponašanje kjafira, jer nošenje kravate također se vraća na pitanje da li je nošenje kravate u stvari oponašanje kafira. Po ovom pitanju savremeni učenjaci imaju e, veliko razilaženje. E, dio učenjaka kaže da je haram, da je to oponašanje e, keatira dio kaže da to nije haram jer da takve da takve stvari su sada već postoje kod muslimana, muslimani radi i tako dalje. Hele kako napraviti, kako da čovjek napravi, znači da rezimiramo pitanje o ponašanju kafira. E, kako napravimo razliku kada je haram ponašanje u određenim stvarima kada, kada nije. Što se tiče, znači treba podijeliti prvo e, i badete i adete. Što se tiče i badete, znači vjerskih stvari, nema razilaženja među učenjacima da nije dozvoljeno muslimanima da oponašaju kjafire u ibadetima. Nema razilaženja među učenjacima, znači da nije dozvoljeno oponašati kjafire u ibadetima. Znači da postoji neka stvar e, kod kršćana, židova ili drugih, koji rade, e, a to je njihov vjerski propis, pada muslimanu da to uzme i da to prenese e, e, u islam kod, sebe i da to praktikuje u svom životu. Taj video ponašanja nema razilaž među da je haram. Naravno, sve se ovo vraća na, mnoge širijeske tekstove, a prvenstveno na hadis men bi qawmin fa huwa minhum. Onaj ko pona, hadis koji bilježi Abu i, i Ahmeda koji je vjerodostojan, ko ponaša jedan narod, odnosno neke ljude, on je od njih. E, a što se tiče znači, druge vrste, znači o ponašanje u adetima, u međuljudskim postupcima, u običajima koji nisu vjetske prirode, e, e, većina učenjaka je na stavu i, to je ispravan stav učenjaka, da je u stvari zabranjeno ponašanje u, u čemu? Kaže fi hasa isil U onome što je specifično za kafire. Što je specifično samo za njih, što nema kod muslimana. U tome je e, zabranjeno ponašanje. Naravno, ovo se ne odnosi na, nauku, na, e, na, inovacije naučne i slične stvari, nego e, na način, stil života u, u, Znači. šta je to specifično kod kjafira što nema kod muslimana? E, to je ono jel, što znači, čime se izdvaja u nečemu u odnosu na muslimane. I onda kada musliman to, preuzme od njeg i prenese kod sebe, kod muslimana, Eh, onda to eh, pada pod propis o ponašanju Kjafira. Naravno, jel, ovdje sad dolazi jedna, vrlo, bitna stvar. Znači, neke stvari u početku, u početku, pošto postoji samo kod, kjafira, eh, kod kada, im, kada je određen musliman počnu preuzimati i, i oponašati, kopirati kjafire, onda, je to ponašanje koje je haram. Oponašanje kjafira. Međutim, kada ta stvar zavlada zavlada kod muslimana, prevlada kod muslimana i postani sastavni dio muslimana, onda to više nije ponašanje kjafira. Ovo je vrlo bitna stvar, jest da je teško razumjeti i jest da je, da je nekako nek nejasno mi ovo, kako to, jel, da se mijenja propis, hodno stanje i tako dalje, e, možemo s muslimani svi dogovoriti, ajmo nešto uzeti od kjafira pa da onda postaje naše. E, oko toga nećemo filozofirati, nego ovo je ono kako kažu učenjaci. Znači, kada neka stvar prevlada kod muslimana, u početku nije bila, i u početku kojim e, koji su muslimani to radili, ponašali u tim stvarima, e, to je bilo e, haramo ponašanje, a poslije kada zavlada kod muslimana postane sasvim dio njihovog života, onda to više nije ponašanje, nije haram. Ovo sve kada sad spustimo na ove dvije stvari, a to je aplauz i nošenje kravate, u stvari vraća se na to jel, kako učenjaci razumiju to pitanje. Što se tiče aplauza, kažu, e, kažu učenjaci koji dozvoljavaju, kaže aplauz, jel prvo nema dokaza da je, da u islamu haram, jel? Ono što je došlo u ajetu da su, da mušici kod, e, e, kod, harema, da su oni uz pljeskanje jel, radili tavafili i tako dalje, to su se na ibadet, znači pljeskali su unutar ibadeta, a ovdje nije ibadet, znači pljeskanje ljudi koji pljeskaju E, a danas e, zbog povoda koji se e, plješće nekom, znači to kaže nije ibadet, prema tome ne ulazi pod onaj Prema tome ostaje da je to adet među običaj, među ljudima. A kaže, pošto taj adet prevladao kod muslimana, oni koji smatraju da je dozvoljeno, znači oni je prevladao kod muslimana, nema dokaza da je haram, nije više specifičan samo za kjape, zbog toga su dozvolili druga skupina učenjaka kaže ne, to je ipak specifično za, za to nije posao muslimana, to muslimani nisu praktikovali i to, je, to se još uvijek smatra da je oponašanje kafira. Također kravata. Uh, učenjaci koji zabranjuju nošenje kravate kažu da je nošenje kravate specifično za kafira. To muslimani nisu radili, nisu poznavali i da su muslimani preuzeli od Što je tačno u osnovi. Međutim, drugi kažu ne, to je već za vladu muslimana već znači, u, mnogi muslimani e, nose kravate. Postao je sasvim dio njihovog života, kao izraz nekog kulturnog, kulturne jednošnje, e, znači izraza nekog e, kulturnog oblačenja i tako dalje, možemo nazvati kako, hoćemo imenom, uglavnom da je to prevladalo i da je pojavna stvar kod muslimana, prema tome, kaže, više nije specifično samo za teatre, te je stoga halal. I znači, ovo je ono, kako dokazuje jedna i druga strana. E, da ja sada kažem, jel, ispravno je ovaj ili onaj stav, ne bi to umanjilo e, zilaženje učenjaka koji postoji zaista učenjaka, e, čiji je stav mjerodavan, koji su pouzdani učenjaci, koji su sigurni učenjaci, zašto po ovom pitanju. Jedni smatraju da je, da je nošenje kravate oponašanje, da je haram, drugi smatraju da nije, da je to uvijek prevladalo kod muslimana. Također isto aplauz. Jedni ga zabranjuju, drugi ne zabranjuju. Shodno tumačenje ovo, da li je to još uvijek Znači, da li je aplauz i da li je nošenje kravate, da li je to još uvijek samo specifično za kjafire ili je već prevladalo kod muslimana. Uglavnom, e, to bi je bio odgovor na ova dva pitanja. Dalje, sljedeće 19. pitanje, e, kaže, assalamu alaikum, na jednom desu sam čuo da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma oporučio da mu se na kaburu prouči početak kraj sure bekare i da je to zapisano u dijelu Fiku Sunne. E, je li ovo vjerodostojno i da li to znači da je učenje na kaburu opravdano šarijetu Allaha nagradio? E, što se tiče inače knjige Fiku Crno od Sabika koja je izuzetno vrijedna i kvalitetna sa strane toga što, je autor nastojao da napiše fik e, izgrađen e, na, na, na, dokazima, naravno vraćaju se na, četiri mezeba i druge mezebe učenjaka. Međutim, treba znati da je, da je ta knjiga puna slabih hadisa i zato je najbolje tu knjigu uzeti onu sa kojom postoji ocjena hadisa. Mnoga je slabih hadisa na koji se oslanja u toj knjizi. Tako i ova, e, znači Efer, e, predaja koja se, spominje od Abdullah ibn Omera, a bilježi Vejheki u Šuabil Iman, u toj knjizi bilježi, e, u kojoj je došlo znači da je ono poručio da, da prilikom njegovog kopanja da otuči početak i kraj sure Bekare, ta predaja, predaja je slaba, ocijenio je takvom še, šeh Albani i mnogi drugi učenjaci. Znači ona je slaba i ne može biti dokaz. I čak i da je, i da je vjerodostojna, čak i da je ne može biti e, dokaz po ovom pitanju, jer je to, jer je to stav ashaba. Znači, to je njegov stav, to su njegove riječi. Onda se vraća na pitanje da li je, e, stav određenog ashaba e, dokaz u šerijatu i tako dalje. Znači, naravno da se uzimaju stavovi ashaba, njihovo mišljenje, njihova djela, ako se na tome slože. Ako se raziđu, onda, jel, onda, se ispravno da se vraća na drugi dokaz koji je jači od onog što se prenosi od njih. Tako, a što se tiče znači, samog propisa e, učenja jel Kur'ana na kaburu, e, Ebu, e, Ebu Hanife, e, mali, znači Hanefijski mezeb, Malikijski mezeb i rivajet od imama Ahmeda su na stavu da je to, da pokuđeno. Mnogi učenjaci unutar ovih mezeba su na tome da je to haram, da je to novotarija, da, nema, e, da tako nešto nije preneseno u, u sunetu, dok ima učenjaka koji to dozvoljavaju da nema smetnje, e, kao što je rivajac od imama Ahmeda neki drugi učenjaka, da nema smetnje za takvo nešto, normalno, a ne da postane stalna praksa i stalna navika što prelazi u novotariju, jel? Ispravno je da to sigurno nije sunet, da nije tako nešto prenešeno od poslanika sam selem, ni riječima, ni dijelom, niti od ashaba vjerodostojni predam, iako se prenosi jel, mimo Abdullah ibn i od nekih drugih jel, ashaba, ali u slabim predajama ne ispravno je znači da to nije sunet, da to nije sunet, da je najmanju ruku mekru, a ako, to postane stalna praksa, onda to postaje novotarija. Znači stalna praksa u određenom obliku, u određenoj formi, kao što je kod nas, da se e, ide na kaburove e, na dan Bajrama, čini mi se, jel, treći, drugi dan, ne znam, tačno, ne sjećam se, e, da, kako neki kažu, da je to Alina, jel, novotarija koju uveo, jel, da se ide na, na, na kabure šehida, da se uči Kur'an, Jasin i tako dalje i to je, traje godinama svaki godine po nema sumnje da je to novotarija, vjeri da je islam čisto takvih, jel, od takvih stvari. E, i otprilike to je, to odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje. Kaže, esalamu alaikum, alaikum selam, da li je dozvoljeno slušati ilahije u kojima e, prateći vokali u pozadini daju ilahi e, takav ton kao da je u pitanju muzika. Da vas Allah šanu nagradi e, svakim hajrom. Eh, ovo pitanje znači vraća se na, na poznatu meselu eh, o kojoj eh, učenjaci ovo pitanje je da u pozadini se čuje određeni, određeni glas kao da je muzika, u stvari to je takozvani iqa, znači naravno, ispravan stav, znači malo razilaženje kod učenjaka po pitanju ovog. Znači nema sumnje ako je u pozadini čisti, znači u pozadini svejedno bilo to lagano, čulo se dobro, ne dobro, ako je u pitanju muzički instrument, čisti muzički instrument, od kojeg se pravi e, glasovi, e, da je to haram. Na osnovu toga što je e, muzika haram i oko toga nema razilaženja kod učenjaka. Znači, ako se vraća na muzički instrument, ako se ti glasovi koji se pravi, pravi muzičkim instrumentima, svejedno bili sintesajzerima, harmonikama, gitarama, nije bitno jel, na koji način, klavirima i tako dalje. Međutim, ako su, ako su ti glasovi koji se čuju, u stvari to su, da su to glasovi ljudi E, pjevača koji pjevaju i sa svojim glasom stvaraju tu melodiju, onda po tom pitanju, onda po tom pitanju jel, e, e, većina učenjaka, mnogi učenjaci, vrlo malo sam čuo učenjaka da, da zabranjuju to, smatraju da je to dozvoljeno, s tim da opet ne treba pretjerivati, s tim ići u krajnost, tako dalje, da to zaista liči muzici, tako dalje. Uglavnom, ispravno, inšala, ako je, ako su u pitanju ljudski glasovi koji proizvode tu u melodiju, onda da je to dozvoljeno da nema smetnja slušati, znači ilahije, kaside i tome slično, e, e, e, u čijoj pozadini se čuju ti glasovi. Znači glasovi ljudski, a ne instrumenti, muzički instrumenti. Sljedeće pitanje kaže Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, selam wa kaže zanima me propis kada klanjač na prvom sjedinju prouči etahijatu i šehadet i nastavi sa učenjem salavata i negdje na sredini e, znači, e, prouči etahijatu i šehadet. I na se učenje salavata i negdje na sredini se sjeti da je u stvari na drugom rekatu, to jest prvom sjedenju. Da li je dužan e, na kraju namazu rad, radu i sežu da vas Allah poda svako dobro. Što se tiče učenja salavata na prvom sjedenju, preneseni su određeni hadisi po tom pitanju hadisi koji su preneseni kod Budauda, Tirmizija i u drugim zbirkama, ne u Buhari i Muslimu, E, šejh Albani je e, na osnovu mnoštva rivajata te hadise ocijenio da je sunet, da je propisano da se uče salavati e, i na prvom sjedenju. Znači, poslije tehijatu, da se uče i salavati na prvom sjedenju. Dok dio učenjaka hadisa smatra da su ti hadisi da da su slabi. Da su slabi i da se ne mogu dignuti na stepin dobrih hadisa, da bi se po njima rado i da nije propisano učiti salavate. Znači, u svakom slučaju, znači razilaže među muhadisima da li se ti hadis koji preneseni da je poslanik sallallahu alejhi ve učio salavate i na prvom sjedenju, da li se mogu dignuti stepen na dobrog hadisa ili ne mogu. E, što, znači da nakon klanja namaza e, uopće nije propisano da se učuju sehvi sežda zbog tog učenja. Nije propisano, nego, ako čovjek prouči dobro je, znači ima osnova to na osnovu hadisa oko koji će razvijati učenjaci. Ako ne prouči, jel, e, također nema smetnje i to je ono što je, što je pouzdano, što je došlo u drugim radoslovnim hadisom, Buhari i e, dalje, sljedeće pitanje kaže, e, wa rahmetullahi wa kaže odmah na početku pitanja hoću da zatražim halala od vas jer sam već jednom slao ovo pitanje ali nisam bio u da, da čujem odgovor zbog tehničkih problema. Kaže naime, poznat mi govori bim e, da, da je za teđvi rekao da je sunet, znači e, učenje Kur'ana sa teđvidom, da je sunet, ali mene zanima da li je sunet vađiv ili sunet mustehab. Da li je sunet vađiv ili sunet mustehab. Da vas Allah nagradi svakim dobrom i vam uspjeh i doslovno ne Amin. E, meni ovo pitanje nije poznato, možda je to nekom drugom postavljano. U, svakom slučaju, što se tiče ovog što je što je e, brat ili e, sestra osoba koja pita, čula, e, po pitanju da li je težvid, znači učenje Kur'ana sa težvidom, da li je to sunet ili vađib, naravno jel, ima mnoge šerijatske tekstove koji ukazuju na, propisanost lijepog učenja Kur'ana, kao što je jel, hadis vjerodostan, men منا من لم يتغنى من لم يتغنى bihi. nije od nas onaj ko ne uči Kur'an sa lijepim glasom znači kada ga uči uljepšava glas Također hadis drugi u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, vjerodostojan hadis kaže zayyinul Qur'an bi asvatikum, uljepšavajte Kur'an vašim glasovima, znači lijepim učenjem. Zato nam musliman jel, treba da vodi računa jel, da li, kada uči Kur'an da lijep uči, ali naravno ne izvještačeno, ne da u tome bude jel, da, da ga ružno slušati, jel, e, nego nastoji da, e, e, to lijepo učenje budi u njemu bogobojaznost, odnosno skrušenost prilikom učenja. A što se tiče jel, što se tiče toga da li je teđvid, učenje po teđvidu vađib ili sunet, ispravan stav, i e, u koji nema sumnje inšala, ispravan je stav da je, da je učenje Kur'ana po težvidu, po samo sunnet, a ne vađib. E, nije im poznato da neko od, e, od učenjaka fika, tefsira i tako dalje kaže da vađib. Uglavnom, za vađib kažu učenjaci koji se bavili kiraetom, učenjaci kiraeta, učenjaci koji su prenijeli Kur'an, tako dalje. Znači, oni učenjaci koji nisu, koji nisu učenjaci u fiku, hadisu, tefsiru i tako dalje. Uglavnom, znači, e, većina učenjaka ispravan stav je znači, da učenje e, po teđvidu nije važib, nego sunnet. Znači, ako čovjek može da uči i da nauči, znači, lijepo je i dobro je. Ako ne može, nije u stanju, nema vremena, njegovo učenje, bitno je da uči ispravno. Znači, da izgovara one herekete, e, da mu keseru i pethu, da izgovara, da izgovara i da ne griješi u tome, da ne stavlja dužinu gdje, gdje ne treba staviti i da ne skrati gdje treba dužina a samo učenje po težvidu je sunnet. Naravno, treba, trebamo naša da to naučimo da učimo Kur'an po težvidu i sramota je da prođu godine, 15, 20 godina, 30 godina naših života praktikovanja vjere, a da nismo se udostojili da provedemo vremena, da odijemo pred ljude, sjednemo, ponizimo se ovima Allaha i da naučimo, naučimo Kur'an po težvidu. Naravno, zato treba vremena, zato treba truda i zato se treba, jel, to ne pred jednog hafiza, nego pred, pred 10, 15, 20 hafiza koji će nas ispravljati, konstantno ispravljati, da bi došli na nivo da učimo, jel, e, Kur'an po težvidu. Ali ispravno je jel, da je učenje po sunet sunnet, a ne vađib. Šta to znači sunet na vađib? Znači onaj ko ne uči po znači on nije griješan, nema grijeha kod da Želšanu. Uh, e, šta je dokaz da nije vađib? Zato što nema dokaza ni u Koranu i sunnetu da je učenje po težvidu vađib. Volio da neko dođe sa dokazom koji ukazuje da je učenje Kur'ana po težvidu vađib. Ove hadise koje sam ja spomenuo, oni ne ukazuju E, e, ne govori o teđvidu, nego o lijepom učenju, o lijepom učenju, da se uljepšava glas na lijep način, da je lijepo slušati, a ne po teđvidu. E, dalje, sljedeće pitanje, kaže e, e kakav je propis u vezi razmnožavanja domaćih životinja. Naime, imamo li imamo li mi, njihovi vlasnici, obavezu razdvajanja potomaka od roditelja kad dožive polnu zrelost. Na primjer, e, e, kod zečeva je poznato da hoće da polno opće i sa svojom majkom i sestrom, ne znam za ostale životinje, planiram da imam zečeve pa se raspitujem vezano za njih, u planu sam nabaviti i koke i prepelice pa mi, e, pa, pa mi ako je propis različit za svaku od nabranih vrsta životinja, pojasnite pojedinačno svaku vrstu ili je propis jednak za sve životinje, hvala vam, Allah vas nagradio. E, što se tiče životinja, e, musliman treba, jel, e, i to je opće poznata stvar u islamu, da je Allah Želešanuhu, da je Allah Želešanuhu e, stvorio životinje. Stvorio je životinje, naravno, zbog nekoliko ciljeva. Jel. Prvi prvenstveni cilj je da je Allah Želešanuhu stvorio životinje da bi, da bi E, da bi nama hizmetile, da bi mi od njih imali korist, da bi ljudi, ljudski rod, Ademov rod imao, znači ljudi da bi imali koristi od njih. Koje koristi? Prvo, e, da je koriste za jelo znači za jelo, da, životinje koje se kolju, da se kolju, koje halal jesu na halal način, na halal, kada se zakolju uz ispunjene šartove, da se, znači da jedemo njihovo meso, drugo da koristimo njihovu kožu, treće da uzimamo ibret iz toga, znači na naučne strane kako su stvarani, kako su razvijani i tako dalje, da razmišljamo o Allahovom stvaranju. Znači e, te stvari, mnoge druge, jel, e, e, zbog, tih stvari Allah samo stvorio životinje a na to ukazuju e, mnogi kuranski ajati, između ostalog riječi uzvišenog Huvaledi halaka lekum ma fil ardi džemija. Kaže, on je onaj koji je stvorio vama na zemlji sve. Sve što je stvoreno, Allah ovaj stvorio nama. Kome nama? Ljudima. u rodu. Znači, stvorio je, stvorio da bi ljudi to koristili. Ne samo životinje, nego i ostale stvari, predmete, zemlju i tako dalje. Stvorio Allah radi nas. Naravno, a nas je stvorio da mu činimo i badet i tako dalje. Jel? A ove životinje svakako čini e, i, badet i tesbih Allahu koji, e, taj tesbih i badet koji mi ne razumijemo. Jel? E, što se tiče ovog razdvajanja, polnog općenja tako dalje, nije poznati neki šerijatski dokazi koji ukazuju na to, na obavezu da moramo i kod životinja voditi računa o tome da, recimo sin ne, ne, polno ne sa majkom i obrnuto tako dalje. Te, te stvari su došle za ljude i vezane za ljude i za džine koji su dužni da slijede širijetski propis. A životinje, još tiče životinje u tome ima širine. Pa ako čovjek to radio iz nekakve gnusnosti, iz, iz bojazni da možda se da, se porod bude, e, da, da, da nakon takvog poroda da, se rodi nešto što je e, što, da bi uticalo to na njihov porod i tako dalje na ono što će, što će e, što će se okotiti takvih životinja, tako dalje, ako s te strane se nešto pokaže da treba od toga čuvati, izbjegavati, tako dalje, nema A što se tiče šerijatski argument, e, dokaz, argument koji na tu, na obavezu, da je vađiv, da je haram, da treba voditi računa, tako nešto meni nije poznato. Znači da u tome ima širine i da to sa širijetske strane nije sporno, znači životinski život je životinski, životinje su životinje, jel, i oko toga jel, nema plaho, nisu poznat šerijski dokaz koji kazuje na obavezu da se, da se stvar koji da, da, se čuvamo među ljudima, da se primjenjuju i na životinje po pitanju i, odnosa i tako dalje. Ovo bi otprilike bilo, ovo su ona pitanja koja su bila od prošli put, ostalo nam je, ostalo su ona pitanja nova koja su došla. E, prvo pitanje od tih novih pitanja kaže ako se zakunem da neću primjera radi gledati filmove nikada i ako to prekršim ne mogu da ne gledam šta trebam učiniti pokajati se i gledati ili se moram pokajati i ne gledati kako mogu ili moram džezakallahu hajren e, naravno jel, ako misli na, na filmove pošto jel nisu svi filmovi isti jel Eh, prima radi eh, dokumentarni filmovi u kojima nema muzike, u kojima nema žena ili ima vrlo malo i može se izbjeći i tako dalje, a koji su jako korisni, eh, ne, ne potpada i pod ovo. Znači, ako mislim na filmove u, kojima ima muzike, u kojima ima žena, u kojima ima spornih stvari, sa strane pogleda, slušanja i tako dalje, nema sumnje da je takve filmove haram gledati i da je treba izbjegavati gledati, bilo to filmove, emisije, serije i tako dalje, i da, a, osoba znači koja se zakune, zakune Allahom da neće gledati, a nakon toga jel, e, nakon toga opet gleda e, e, naravno ona je dužna, nakon što se pokajala, ona je dužna da se pokaje, da se pokaje zbog toga, ova solucija, e, kako ovdje došlo pitanje, kaže pokajat se i gledati ili se moram pokajati i ne gledati, jel? Naravno, jel, e, da, ne može biti solucija pokajati se i gledati. Pokaje se, pope gledaš haram. Pa, pa pokaja se, popet gledaš haram, jel? To ne vodi nigdje, jel? Znači, e, nema sumnje da treba pokajati i prestati gledati. Način kako se prestati gleda, jel, da se izbjegavaju prilike. Da se izbjegavaju prilike, da se dođe u situaciju da se gledaju. koje prilike? Pa ako, ako čovjek, jel, ne može odoliti fitni e, da preko interneta skida filmove i sluša i gleda filmove ili da ima televizor kako i gleda filmove. Znači treba skloniti svoje kuće ono što ga odvodi u haram. Treba skloniti znači, svoje kuće ono što ga sigurno vodi u haram i e, e, čemu ne može odoliti. To mu ono obaveza, to mu je vađib, Na tome ne može nikako solucija da se pokaje i ponovo nastavi u haramu. E, svjesno ustrajavajući na tome iz razloga da kaže ja ne mogu, jel, e, ne mogu se držati. Znači mora naći načina kako da se, e, da se riješi tog harama. A što se tiče, znači to, to što tiče gledanja, a što se tiče ovog da je se zakleo, pa prekršio. Normalno to se vraća na pitanje zakletve, jel, njen propis je poznat, onaj ko se zakune Allahom da, da će nešto uraditi ili neće uraditi, pa to prekrši, pa to prekrši, dužan je šta? Dužan je na osnovu kuranskog ajeta da učini kefaret. Kefaret zaklike. E, e, taj kefaret je došao u kuranskom ajetu e, u suri Majde, poznatom majetu La yuahidukum Allahu bil lagvi fi eimanikum volaki bima akattumul eiman. Allah šanu neće, ne uzima od vas, jel, ako iz nemarnosti, iz nehata E, se zakunete nešto, ali ako se namjerno zakunete nešto, naravno, ovdje se mislim zakunete nešto u budućnosti, da će se uraditi ili neće uraditi, e, onda kaže, šta je propis, kaže Allah šanu nastavku ajeta, fa kefaretuhu it'anu ašareti mesakin. Kaže kefaret, otkup za ovo je, kaže, da se nahrani deset siromaha, min imune e, kaže, ono, ono osrednje, kako, kako vi hranite svoju porodcu da se nahrani deset siromaha. Nahrani deset siromaha znači e, e, deset različitih ljudi da se nahrani e, srednjim obrokom, jednim obrokom, srednjim obrokom. Primjer radi, ako bi jel, naveli primjer da je jedan obrok postoji mala postojeća vapa srednja i velika. Srednji obrok je primjer radi srednja porcija. Ovdje navodim primjer radi, ali inače jel, može bilo koja druga hrana. Kaže u nastavku, kaže evo hum ili kaže da obuče deset osoba da kupi odjeću da bi obuku deset osoba. Ako, neće da nahrani. Znači druga solucija da, da obuče. Šta znači obuče? Kažu učenjaci, e, obuć znači da im kupi takvu odjeću koju bi mogli klanjati. Muškarac, e, znači koju kupi muško, žensko osoba. Ženska osoba mora biti, mora biti sve pokrivena, znači mora kupiti nešto čime pokriva čitavo tijelo osim lica, e, e, osim lica, a oko šaka i stopala učenjacima ima razilaženje. Jel? E, a što tiče muškarca, znači, onaj minimum je, znači mu su tri mezeba da pokrije od pupka do koljena. Znači da kupi odjeću, e, s čime se pokrilo od pupka do koljena. A nabrot da pokrije, treba ramena, a tri mezeba smatramo da je, da je vađu, da mjesto od pupka do koljena. E, što se tiče oblačenja, znači to je deset osoba na takav način obuči, zavisno muško ili žensko. E, I kaže treća solucija, eu tahriru rekabetin, da se oslobodi rob. Naravno, pošto danas e, nema robova, ova solucija jel, i, e, i nemoguće je izvesti jel, u praksi. E, šta onda ide? Femen lem femen lem jeđit. Onaj ko ko, ne, ko nema imetka da znači, nema hrane da nahrani deset nema imetka da obuče kaže šta onda? Kaže fasijamu selaseti ejamin. Onda dolazi post. Onda posti tri dana kao kefaret otkup za tu zakletvu. I to mora ići ovim redoslijedom. Većina učinjaka je na stavu da, da je ovdje došao redoslijed u ajetu. Znači mora ići redoslijedom, znači prvo, e, znači ima izbore iz ove tri, između ove tri stvari prve. Znači ili da nahrani, ili da, da nahrani deset osoba, ili da obuče deset osoba, shodno kako smo opisali, ili da oslobodi roba. Od ove tri stvari jedno da uradi. E, roba smo izbacili iz soluci, što danas uglavnom nema robova, a onda tek ako ne može ovo, onda da posti e, tri dana. E, greška je oni koji daju odgovor ili kažu ljudima i koji su površno razumijeli da odmah posti tri dana, bez obzira mogla nahraniti ili obući i tako dalje. Znači, ako u stanju da nahrani deset osoba, nije mu dozvoljeno da posti tri dana i ako posti tri dana u stanju da nahrani, kao da nije izvršio kefaret Kaže, zaliki kefarata imanikum iza haleftum, iza haleftum. Kaže, to je kefar, to je otkup vaših zakletvi kada se zakunete. Vahfezu imanekum. Kaže, čuvajte svoje zakletve. Kaže Allah subhanahu tada, znači pred kraj ajta, vahfezu čuvajte svoje Iz ovog slučajstva zaključuje da je vađib da se učini kefaret za, za za prekršenu zakletvu. To je otprilike odgovor na, na ovo pitanje. Idemo dalje, kaže, sljedeći sljedeće pitanje u kod mene bude broj 25, kaže, kaže imat ću, e, osoba kaže imat ću e, inšala operaciju kamenca u žuči, pa, e, pa, da se malo objasni način na koji ću klanjati prvi dan, je tu onaj dren, pa ću morati ležeći vjerovatno selama alikom. Uglavnom razumno se, znači doći u situaciju jel, da će e, biti u ležećem stanju i da neće moći stojeći da klanja i tako dalje. Naravno po ovom pitanju jel, imamo jasan hadis, e, jasan hadis po tom pitanju e, koji je prenesen je bilježi ga Buhari da je poslanik sallallahu ali rekao kaže salli kad kaže klanjaj stojeći kaže fa in lam testetija, fa ako nisu u stanju onda sjedeći fa in lam tastatija fa ala kaže ako nisu u stanju onda na strani klanjaj iz ovog hadisa i iz drugih hadisa u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam e, rekao je, e, kaže klanjaj na zemlji sali al ard kaže ako si u mogućnosti e, kaže wa illa mi ima. ako nisu u stanju kaže onda išareti išareti klanjanje kaže vaj'al sujudaka ahfad min kad učini seždu nižom nižom od tvog rukua iako ovaj hadis drugi jel, ima slabosti u sebe, e, bilježi ga i ebuhatim, Hatim, e, ispravno je u stvari da to, da su to riječi a, ashaba, a ne poslanika sa uglavnom učenjaci radi po njemu. Znači, e, o čemu se radi ovdje? Onaj čovjek koji nije u stanju, da, ili osoba koja nije u stanju da klanja stojeći, klanja sjedeći. Ako nije u stanju sjedeći, da klanja, klanja ležeći. A, I kako ležeći? Prvo na strani. Ako nije u stanju da klanja na strani, onda leži, e, onda klanja na leđima, iako ima i hilaf oko, ovog, da nakon, e, ako ne može na strani, da li je obaveza klanja, u tome se izdvojio Ibn Hazim, pa nije vrijedno da spominjem, jel, uglavnom, znači, e, osoba je dužna klanja u stanju onako kako može ležeći na strani, na leđima i tako dalje. Ne može ničim mrda od tijela osim sa glavom ili ne može ničim osim očima ili jezikom i tako dalje ili ne može ni jezikom ničim onda usedući u svakom slučaju obavezno da klanja namaz ne mogu namaskom vremenu. E, naravno bolesnik može da spoji namaze podne sa kindijom, akšam sa jacijom, to mu je dozvoljeno e, zbog bolesti ali u osnovu znači klanje u stanju kako može. Na koji način, ako može da, e, da pokreće određeni dio tijela, znači da mu, da sežda bude najniža prilikom išareta i da mu, da mu ruku bude malo višlji, a da mu, e, da mu kijam bude znači, u onom stanju kako, kako leži ili sjedi i tako dalje. E, nije propisano i nema dokaza da osoba koja nije u stanju da klanja jel stojeći ili mora sjedeći ležeći da sebi uzme na kakvu što mi kažem, jel, e, kakvu ovaj e, skemlicu, štokrlju, takvu stolicu da na stolici klanja, da se na nju naginje, da čini seždu na stolicu, na krevet tako dalje. Tako nešto nema prenešeno nego se sežda i ruku i šareti u zraku, znači u zraku se drže ruke i šareti se klanjanje. Sljedeće pitanje, kada e, kaže, sam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum kaže, da li je ajet koji govori o kategorijama žena, koje su zabranjene čovjeku za rog i e, vjerovatno misli na ajet u suri Nisa, kaže, odnosno dva ajeta su tu, kaže, razgovarao sam sa jednim bratom o tom pitanju. Rekao mi je da, e, da u Koranu ima ajet u kojem stoji koje žene su zabranjene čovjeku da sa njima stupi brak. E, kao i to da je čerka Allahov poslanika sallallahu bila udata za uh, Allahu, Allahu poslanika sallallahu alaihi eh, I kaže, on mi je tada rekao da je, broj tadašnjih muslimana bio mali i da je iz tog razloga čerka uh, eh, Allahu poslanika sallallahu alaihi udala za Aliju radijallahu anhu. Ja sam u tom trenutku začutao u nedostatku argumenta se zadovoljio sa tim E, tim što je rekao ovaj brat, da li je ova njegova tvrdnja ispravna, e, da vas Allah nagrad najboljom nagradom podare i tako dalje do kraja. E, ispravno je da, ovo što navodi ovaj brat, da je to kaul batl, da je da to riječi batl, ništa da, da je to izgovor oni koji, koji pokušavaju jel, da uljepšaju islam e, onim koji kritikuju islam i muslimane, da ovo nema nikakve osnove, odnosno ajeti o kojima se govori, koji spominje, o kojim e, ovaj brat, odnosno obojica njih koji govore, ti ajeti e, jasno i nedvosmisleno ukazuju jasno i nedvosmisleno ukazuju da je, dozvoljeno da se ženi da, se, odnosno zabranjene su one osobe koje spomenuti u ajetu, a da sve mimo njih su dozvoljene da ne spominje jel, ajeta ako bi navodili, jel, eh, ajete podug, uzelo bi nam jel, puno, puno prostora, da ga navodim jel, u tom ajetu, jel, poznati ajet, eh, čini mi se 23. ajet suri Nisa, hurmet alikum umehatukum, umebenatukum, umehavatukum, umehammatukum, i tako dalje do kraja ajeta, gdje se navodi, a zabranjeni su vam vaše majke, vaše čerke, vaše sestre i tako dalje, eh, uglavnom u drugom ajetu, u drugom ajetu, na drugoj stranci je došlo, kaže, E, kaže wa uhilla lakum ma a dozvoljene su vam žene mimo toga ovaj dio ajeta jasno kazuje da sve žene mimo koje, oni koji spomenuto ovdje su dozvoljene osim kad se, kad se dodaje ono što je došlo u vjerodostojnom hadisa Buhari muslime, muslima a to je da, je zabranjeno da se sastavi da se sastavi žena i njena tetka i žena i njena znači ženi dvije žene da oženi jednu ženu i njenu sestru istovremeno ili da oženi, e, e, tu ženu i, i njenu tetku. To je jel, zabranjeno. Kad sastavi još sa ovim ovdje, još što je spomenuto u e, mada je došlo u ajetu entežmo uhtein, znači u ajetu je došlo da se da zabrano da spoje dvije sestre. Znači jedan čovjek doženi dvije sestre. A u hadisu je došlo, u hadisu mu da se čovjek sastavi ženu sa njenom tetkom, da, da je obe oženi Uglavnom, ispravno je i e, nisam našao da iko od učenjaka mu Fesira govori drugačije, čak su učenjaci naglasili da je dozvoljeno oženiti amidišnu, tetičnu, dajdišnu i tako dalje. Jel? E, to što je kod nas e, uvriježeno, takav običaj, tako ljudi misli, to je pogrešna praksa, ne znam odakle je došla i kako je došla. Uglavnom, ispravno je da je to dozvoljeno u arapskom svijetu, islamskom svijetu, u Turskoj, bilo gdje na drugom mjestu, ženjenje amidišnje, tetične, sasvim normalna stvar, i čak, je, e, e, čak e, žele to da se unutar familije žene, da ostanu, da, da ostanu istog porijekla i tako dalje, ja ne mislim da spomni zašto i kako. Uglavnom, znači, sa islamske strane to uopće nije sporno. Poslanik sallallahu sallam je ženio dvije čerke, od, dvije žene od svoje, od svoje dvije tetke. Znači, poslanik sallallahu je sallam ženio dvije žene koje su bile čerke od njegove dvije tetke. To je, što je jači dokaz od ovog što spominje da je e, za koga je bila udata jel Fatima radi e, e, Fatima anha. znači e, ovo što, je naveo taj brat nema nikakvog osnova i oprečeno je e, Kur'anskom, Kur'anskom ajetu i Eh, eh, i učenjaci po ovom pitanju nema razilaženja, nije poznato da ima uopće neko razilaženje, a da praksa eh, bošnjaka mora se prilagoditi Kur'anu i sunetu islamu. Naravno ovo ne znači jel, da treba pozivati ljude u to da se žene Amidžić, Nedajđić i tako dalje, da treba tu temu forsirati, nego e, negirati ovu stvar i ne smatrati da je ona od islama, da je islamu to dozvoljeno, to je opasna stvar. To je, to je znači e, pričati nešto što je suprotno ono što je došlo u Koranu i su ajtu i što je došlo u Koranu i sunetu. Upozna se sa njima i postanu jasni. Nakon toga opet filozofira i pametuje, boja se za njegovu vjeru, za njegov iman. E, sa te strane što daje prednost običajima i svojim strastima, i, nekim ljudima u odnosu na ono što je došlo u, ovoj vjeri u Koranu i u sunnetu. E, sljedeće pitanje, e, ovo pitanje 27. E, kaže, selam malikom, brate, pitanje glasi šta ako klanja četiri rekata ili ne klanja ni jednog rekata nepotvrđeni sunetik indijski i jacijski, Allah gradio. Ja ne znam, ja ne razumijem ovo pitanje, nikakav jasno šta se pita, pa golio da osoba koja pita da ponovi, da detaljiše ovo pitanje, ponovo postaje pitanje, koliko god puta sam ja čitao, nije bilo jasno šta se želi sa njim reći u pitanju došlo kaže, e, e, pitanje glasi, šta ako, šta klanja četiri kata ili ne klanja ni jednog ne nepotvrđeni sunet indijski i acijski, Allah vas nagradio. Zaista nije jasno šta se želi s ovim pitanjem. Sljedeće pitanje, pa osoba nas koja pita neka, neka detaljno pojasni i neka malo precizira ovo pitanje. E, sljedeće pitanje glasi, to selam aleikum, Eh, evo neko je već napisao, kaže ja mislim brate sunete prije i kindije, prije farza. Znači još jedno pitanje, kaže pitanje šta ako klanja četiri rekata ili ne klanja ni jednog rekata nepotvrđeni suneti indijski i jacijski, Allah vas nagradio. Eh, što se tiče eh, suneta i kindijski, ispravno je znači da oni nisu potvrđeni, ali je došlo ali je došlo u hadisima, ali je došlo u nekoliko hadisa, u nekoliko rivajeta, da se klanjaju. Znači u nekim rivajatima došlo da klanjaju dva rekata, u nekim rivajatima došlo da se klanjaju četiri rekata. E, e, neki učenjaci ocjenjuju sve te hadise slabim po pitanju isklanjanja suneta prije Kindije. Neki e, neki ocjenjuju te hadise koji su po tom, po pitanju da su slabi, dok dio učenjaka, poput Ibn Hađara mnogi drugi, ocjenjuju E, sa mnoštvom tih rivajeta, te hadisa ili pojedinačno određene hadise da su na stepenu dobrih ili vjerodostojnih hadisa i da se mogu prihvatiti, to je ispravno išala da e, mnoštvo tih hadisa prenačeno na tu temu, da je ispravno i da je sunet da se klanjaju da se klanjaju dva po dva četiri rekata, da je, da je nepotvrđeni sunet klanjati prije te, e, ta četiri kata, dva po dva, nepotvrđeni sunet. A što se tiče jacije, e, suneti prije jacije, e, takvo nešto nije prenašeno ni u slabijim, e, ni u izmišljenim hadisma. Nema nikakvih suneta prije jacije. Po terminu normalno suneta potvrđeni, nepotvrđeni i uopće suneta prije jacije. Jedino što ima, prenašeno, a to je hadis koji nema veze samo sa jacijom i uopće, znači da je sunet klanjati jel, između ezana i kameta dva rekata što je došlo jel, u hadisu. A termin suneti jacijski E, nisu prenašeni ni jednom hadisu, ni u slabom, ni izmišljenom. Volio bi da nekom i dođe sa nekim hadisom koji ukazuju da postoje jacijski e, sunet. E, sljedeće pitanje, 28. kada selam alikom, javljam se iz Norveške, tu živim već tri godine radim, sa stanovanjem imam problem kao vjerovatno i mnogi drugi musmani koji ne žele da uzmu kamatu, kredit sa kamatom vam, e, va, je sistem napravljen e, da te indirektno primorava da uzmeš kredit kako bi imao neke e, normalne stambene uslove. Ako ne želi stan da kupiš, onda ti preostaju podromi koje Norvežani iznajmljuju i zarađuju tu velike pare. Ima i fini stanova za iznajmljivanje, ali to strancima, posebno manima olako ne daju. Iz iskustva govorim, želim da znam da li ima neka beskamatna banka koja daje takve kredite i, i van te zemlje gdje ta banka posluje, e, u Norveškoj znam da nema, znači ovo je prvi dio pitanja, odmah možemo odgovoriti na njih, što se tiče beskamatnih e, banaka e, koje postoji, prvo mnoge te beskamatne banke, iako se zovu beskamatne banke, u stvari u mnogim stvarima radi na kamati. Nažalost. E, tako da njihov na, naziv beskamatne banke više onako jel, ovaj, želja njihova da rade na beskamatni, sistem. S druge strane, banke koje zaista postoje i ne posluju e, sa kamatom, e, treba znati što se tiče znači, beskamatnih banaka, islamskih banaka takozvani, da njihov, većina njihovog njihovog rada nije zasnovana na davanju pozajmica, odnosno u većini svojih poslovanja, 99%, oni uopšte ne rade, ne posluju na tome da daju nekom pozajmicu u novcu, da bi, da bi e, nakon određenog vremena, nekoliko godina, bile vraćene iste pare toj banci. Bez kamate, naravno, jel? jer je haram kamata. Tako uopšte e, beskamate banke ne posluju. Beskamatne banke posluju na drugom sistemu, da, su one više investicijonog karaktera, da ulažu, da ulažu u određene projekte ili da, da zajedno učestvuju sa klijentom u nekim poslovnim, riskantnim, e, trgovačkim, e, znači kupoprodajnim, e, nekim biznisima i tako dalje. Znači nije baziran, apsolutno nije baziran na tome da posuđuje ljudima pare. tako da mnogi ljudi imaju pogrešan vizu da kad kaže da imaju banke da e, da je ta banka da je ovdje da posluju zvani islamske banke ne posluju na tome da posuđuju ljudima pare odnosno možda posuđuju, ali e, možda nekim klijentima koji e, sa, njima rade na nekim drugim projektima koji su investicionog e, poslovnog karaktera. Znači, treba tu izbiti iz glave kod mnogih muslimana, kada kaže beskamatna islamska banka, automatski misli, e, tu ja mogu išala, e, da je to kod nas na zapadu, da ja posudim tu para. Banke islamske ne posluju na tome. Jer na, kraju krajeva čeka banka islamska da da poslije čega da živjeti ako bi posuđivala samo ljudima pare, da je nakon nekoliko godina vratite iste pare. Kako ta banka može opstati, jel? To više onda humanitarna dobrotna organizacija nego banka. Znači banka islamska u stvari njen termin, ustvari eh, u stvari njeno značenje da ona, da ona je eh, poslu onog investicionog karaktera. Znači gdje učestvuju u poslu i učestvuju u investicijama u kojima ne traži, jel, u kojima ne uzima kamatu. Nego ima zaradu od tih investicija, ima zaradu od tog poslovanja. To je jedna stvar. E, drugi dio pitanja kaže, isto tako me interesuje, e, da li kamatni kredit, e, bez obzira na situaciju, da li on pokućen? šta da radim ako ne mogu bez kredit da dobijem ostatak života provedem u mračnim podruma, hvala onda prije selam aleikum. što se tiče jel, ove rečenice, kad isto tako me interesuje, da li kamatni kredit, da li kamatni kredit bez obzira na situaciju pokuđen, Eh, riječ pokuđen, ako, brat misli pokuđen, misli na haram, eh, nema sumnje jel, da, je haram. Ako misli pokuđen eh, da je mekruh, mekruh, znači nešto što je mekruh, znači čovjek nema griha zbog toga. Pokuđen, ali nema grijeha zbog toga. Bolje da se ostavi, ali nema griha zbog toga. To apsolutno nije tačno, jel, uzimanje kredita sa kamatom, kamatni kredit koji postoji danas, inače kamata, one dvije vrste kamate koje postoje, kojima smo govorili u nekoliko predavanja, e, nema sumnje jel, da i džma učenjaka na tome e, što upućuju kuranski ajati hadisi, da je haram uzimanje kamate u bilo kom obliku je haram. Ono što se u smatra kamatom, jel? E, ne, ne samo ne je to pokuđeno, nego je to haram. Znači, izma učenjaka, e, skoro nema islamske knjige u kojoj nije spomenuto, e, ili e, knjige mezepske ili nemezepske, kada govore o kamatu, a da ne spominje žma učenjaka, da su dvije vrste kamate, riba fad, riba sije, da su te dvije vrste kamate haram, da i nije dozvoljeno uzimati osim u nuždi. Kamatu je dozvoljeno uzeti u nuždi, kao što je dozvoljeno u nuždi pojest krmetini i popit alkohola. Koja, šta to znači nužda? Znači, ako će čovjek umrijeti, a ima samo da pojede e, svinskog mesa, dozvoljeno mu je da pojede onoliko svinskog mesa koliko e, kako bi preživio. Ako, bi umro žeđi, a ima samo da popije alkohola, dozvoljeno da popije alkohola toliko da samo može preživjeti. Na ovu, kažu mnogi kuranski ajeti, illa maturitum. Osim, jel, ako ste u nuždi, jel, šta, da se popije, jel, e, alkohol ili pojede svinjetina. Znači, i to tako, znači, kamata koja je haram po malo učenjaka, odnosno Kur'ana i suneta, E, znači dozvoljeno je uzeti u nuždi. Šta je ta nužda? Ovo što spominje brat ovdje u svojoj situaciji, to nije nužda. E, taj brat neće umrijeti e, ako ne uzme kamatu, znači pitanje njegovog stana, rješavanje tako dalje, pitanje ne samo njegov problem, nego mnogi ljudi, ne samo kod njega gdje on kaže da živi u Norveškoj, nego svi muslimani u Bosni, još gore stanje, i u mnogim drugim situacijama naša, naši djedovi, naše babe, znali su graditi po 30, 40, 50, 60 godina kuću e, polako, nije im palo na pamet da uzimaju kredit i oni su mogli uzimati kredit jer s, kamatom Znači nije im palo na pamet da uzimaju kredit, da pokušavaju na takav način da riješe svoj problem, nego godima čak mnogi od njih umru, a nisu do kraja jel, E, završili svoju kuću, nisu je napravili kuću ili neke druge stvari zbog kojih treba, jel, zbog koji treba novac. Prema tome, e, stanje kako mi je ovdje opisano nije to nužda zbog koje je dozvoljeno uzeti a, a, haram kredit. Allah zna najbolje. 29. pitanje. Žena udata ima, e, i majka dvoje djece. Čovjek oženjen i isto tako ima djecu. A čataju, dopisuju se, čak imaju dogovor da se vidi uživo. Kad se jednom od njih skrene pažnja da to nije ispravno, što radi, osoba odgovara, kaže to je Božja volja i Božje određenje. Kako da ovo prihvatim? Božju volju i Božje određenje ili kao šerijatski način odvođenja s pravog puta. E, ova situacija kako je navedeno, jel, u, njoj ima e, ovdje što je, što je osobi koje je rečeno, jel, da, da naravno nema sumnje da, jel, da žena udata i čovjek oženjen koji nisu jedno, jedno drugom ništa i da kontaktiraju, da zagovaraju, da će zajedno jel, da, da da se vide i tako dalje, samo njihovo kontaktiranje eh, je u stvari eh, zabranjeno zbog čega? Zbog sedezarija, zbog toga što to vodi u haram. Znači eh, njihov kontakt koji je bespotreban, ne može se opravdati nekim tamo jel stvarima, na njihov takav kontakt vodi u ono što je haram, i zbog toga je, zbog toga je zabranjeno. E, a oko toga što se e, jedna od tih osoba je što se pravda time da kaže to je Božja volja i Božje određenje, ako misli po tim da je to Božja volja, Božje određenje od onog harama što su prije radili, prije tog momenta, to je tačno. Jel? To je tačno. Da je ono haram koji su radili, da je to Božja volja, Božje određenje. Znači to je kada, to se desilo već. Ono što se desilo, to je sigurno kader. To se moralo desiti. A, e, I dokaza. A ako misli da je to Božja volja, Božje određenje, da to nastavi u tome i da to i dalje radi, e, da se time dokazuje, to je laž i to je izmišljotno. Sa kaderom se ne može dokazivati haram koji se radi. Jel? E, nego ako se kaže u prošlosti neka osoba kaže da je učinila nalog, da je ukrala tako dalje, da kaže to je mene Allah Žešan odredio. Odredio pa sam tako uradio. To je tačno. To nije laž. Znači to je tačno. Ali, to, ali ne sa strane da se time pravda. Znači, nima, time nego to što se desilo, to je kada to nema sumnje, Međutim, za, zbog tog što je uradio harama, treba se pokajati i više se ne vraćati na takvo djelo. Više se ne vraćati na takvo djelo. A što se tiče, znači, e, u e, da se sa spominjanjem Allahovog kadera, Božjim volje, Božjim određenjem, da se i dalje radi, da se trenutno neku haramu, da kaže ovo mi je Allah šan odredio i da i dalje namrava rad haram, i kaže ovo mi je Allah šan odredio, to je izmišljotina i laž. Sa kaderom se ne može dokazivati ustrajavanjem rađenje harama. I to je neispravno šerijatski, jel? Ne zna ta osoba, ta osoba laže ko kaže da je to kader radi haram. Ne zna osoba šta mu je Allah odredio, nego ona svojom voljom radi haram trenutno radi haram ili hoće da radi haram, znači svojim voljom, svojim izborom. A kada se već desi haram koji je radio i da kaže to je kader, to je tačno. Ono što je osoba radila u prošlosti, može što je kader. Ali ako je radila haram, e, dužan je zbog tog harama da se pokaje i da se više ne vraća na njega. Šta je dokaz za to? Dokaz za je e, poznati hadis e, koji bilježi Buharija i Muslim u, u kojem je došlo jel, da je E, došla je rasprava, poslanik sa Hadi hadisa prenosi ga Abu kaže da je poslanik sa salam rekao, kaže, kaže da su se Adem i Musa, ali da su se raspravljali. I da je Adem rekao Musi, ali kaže, e, ti si, kaže, ja Musa, kaže, entelazi istafake Allahu kaže, e, odnosno da je Musa rekao Ademu, kaže, o Adem, kaže, ti si onaj koji nas je izveo iz dženeta sa svojim grijehom, i činio si naš čitav, znači sve ljude si učinio nesretnim zbog tog griha koji si radio, pa sve ljudi izuju Pa kaže njemu Adem, znači Adem uzdaća Musi, ali i selamu, e, kaže njemu Adem, kaže o Musa, kaže e, napravljamo mu njegove fadilete, kaže ti si čovjek Allah šanu jel, e, izdvojio sa, svojom risalom, i izdvojio time što je sa, sa tobom pričao i tako dalje, kaže, kaže što ti mene, kaže, kritikuješ, što me koriš zbog onog što je Allah Đelešanuhu meni odredio prije nego što je me stvorio. Kaže, Allah Đelešanu meni, znači, e, znači, što me koriš za ono što me Allah Đelešanu odredio prije nego što je stvorio. U jednom rivajetu došlo, kaže, kaže, zar ne piše u Tevratu, kaže, da je Allah e, da, da, će, da ću ja ovo raditi, da ne piše u Tevratu, da je Allah zapisao u Levhi Mahfuzu, da je zapisao da ću ja učiniti ovaj grije prije nego što je stvorio mene uopće. Kaže, kaže e, Musa, ali sam pisalo, jes piši tu za Pa kaže, zašto, kako me ti koriš za ono što mi je Allah odredio? I kaže, poslije hađe Ademu Musa. I kaže, Adem Ali a.s. je pobjedio Musa, Musa u ovoj raspravi. Kako pobjedio? Adem Ali a.s. dokazuje s kaderom, ali dokazuje prošlo svoju. On pa dokazuje ono što se desilo. Sigurno to što se desilo ima smisla reći da je to, da je to kader. On ne dokazuje e, time da je dobro što uradio taj grije. On je se pokrao za taj grije. Ali kaže to je bio kader i to je Allah šan odredio da tako bude. E tako isto ovaj slučaj koji sam malo spomenuo, uglavnom ovo je tema duga da on, da on ne duljim, znači uglavnom znači, vraća se na ovo. Ako se želi sa kaderom osoba da dokazuje kaderom trenutni haram koji radi, a to je kontakt sa ovom ženom ili žene sa čovjekom, i da će u budućnosti da radi, da se sretnu haram, to dokazivati sa kaderom je lažno i neispravno je haram i vađi bi im je da prestanu da se da čadaju, da se dopisuju na takav način kako je ovdje napisano i nema sumnje da i to vodi u opasnost, da i može odati u, druge harame i tako dalje. Sljedeće pitanje kaže, e, sljedeće pitanje, u njemu je, u njemu je došlo, e, kaže, Eselam alikom, da li se duha namaz može klanjati u džematu? E, odgovor, naravno da se može klanjati, međutim postavlja se pitanje je li to sunet. E, ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima po pitanju duha i namaza, e, sve revijat koji je da se duha namaz klanja munferide, da se klanja pojedinačno, a ne u džematu. Prema tome sunet je klanjati duhu namaz u, znači pojedinačno, a ne u džematu. E, a klanjati duhu namaz u džematu je hilafu sunnet, je oprečno sunetu. Pa ako bi neko to uradio, znači e, ne možemo reći da je namaz neispravan, tako da je nego radi ono što je oprečno sunet. Međutim, ako u tome, u tome istrajavao i stalno to radio, e, e da je to, da ispravno, da je to islama, to je greška i čak može odvesti u novotariju. Znači, ispravno je e, od suneta da se duha namaz klanja, da se klanja pojedinačno. Meni nije poznat dokaz u kojem, je došlo da se može klanjati u džematu za razliku jel, od noćnog namaza ili neki drugi slični namaza. E, I zadnje pitanje, odnosno ovo bilo predzadnje, pošto ima još jedno poslano, 31. E, pitanje kaže, selam aliku, alikum selam, ako bi mogao e, šejh, odnosno brat, dati savjet braći kako da postupe u sljedeću situaciji, U našem gradu, u jednoj džami, u Bosni i svakog petka nakon jacije namaza se organizuje druženje koje se sastoji od zajedničkog zikra i mukabele, zajedničko učenje Kur'ana. Tu zajedno prisustuju muškarci i žene. Da li je to novotarija? Kako da mi postupimo, da li da se na neki način, e, da li da na neki način pozdravimo na to, ako je to novotarija, Allah vas nagradio. E, što se tiče e, znači, okupljanja radi učenja Kur'ana, nema sumnje jel, da je pravljenje halki Kur'ana i učenje radi Kur'ana, poučavanju Koranu i tako dalje, da je to propisano, da to treba raditi, naravno uz vođenje računa jel, da to bude jel, da muškarci budu odvojene žena, miješanje muškaraca i žene haram, e, na čemu su četiri mezeba, na čemu su prijašnji učenjaci skoro svi, e, u svim fiskih knjigama je to zapisano da je miješanje muškaraca i žena u džamijama, na zajedničkim skupovima, osim negdje gdje mora se to raditi, ima izuzeci na javnim mjestima i tako dalje, prilikom obavljanja hađa i slično tome, znači, ali onda gdje se ne mora, u školama, u, u, u zdravstvenim ustanovama gdje, se može razdvojiti muškarci, važi bi da se razdvoji muškarci i od žena. Nije dozvoljeno, na što upućuju mnogi šerijatski argumenti. E, znači, e, E, da, se okupljaju, međutim ovdje, e, sad ovdje, znači da se okupljaju svakog petka i da uče Kur'an, ako su to klasične alke i učenje Kur'ana, poučavanje težvidu i tako dalje, naravno da je to, da, propisano u tome nema smetnje. Međutim, e, ovdje je rečena jel, riječ zajednički zikr, ne, razumijem kako zajednički zikr, može biti koja je to vi zikr, ako to zajednički zikr neki novotarski, sufijski, nema sumnje da je to novotarija, jel, ako mukabele, kako će biti mukabele, uglavnom mukabele kod nas uči, tako uz Ramazan, Otko sam mukabele, jel, da budu petkom mimo Ramazana. Uglavnom, sama riječ mukabela e, je pitanje za sebe. E, mukabela nije poznato nigdje u islamskom svijetu, osim Bosni i Hercegovini. To je jel, originalna bosanska novotarija, ona koja se uči za Ramazan. Mukabela je originalna bosanska novotarija, autohtona, kako kažu. Jel. Bosanci je samo izmisli, bosanci možda tamo negdje u jugoslavinskim krajima znači ono način kako se učimo kabela kod nas u Bosni, na način, znači, e, inače je propisano učenje Kur'ana, ali na način kako se radi to kod nas, nema sumnje da je to novotarija, da, da znači, na određen način, da hapiz uči, da ljudi prispu, da, da da imaju određen seva poseban ako prisutuju tim i tako dalje, način kako se radi kod nas, jel, da je to, da je to uh, autohtona, originalna bosanska novotarija, ali ovdje vjerojatno se ne misli na te, na te vrste mukabela. U svakom slučaju, znači od svega što sam navio, ako je, e, ako je, to znači u pitanju e, zajednički zikr, sufijski zikr, e, e, nema sumnje da je, to sporno i da, da, takvim sjedima ako je pomiješano muško i žensko društvo, da takvim sjedima nije dozvoljeno, takvim halkama nije dozvoljeno prisustvovati i da ih treba izbjegavati, ima može se Kur'an učiti na drugim mjestima, na drugačiji način, E, gdje nema e, širijatskih spornih stvari, a ono što može jedan čovjek tako stati da uradi, je to da, da na lijep način posavjetuje ljude koji, to vode, koji imaju utjecaje na tim, i ako ga posluša dobro jest, ako ga ne posluša, jer oni nisu u njegovoj vlasti i ne može to mijenjati nasilu, niti treba da mijenja nasilu, njegove, da posavjetuje, muslimanci međusobno savjetuju, e, naređuju dobro i odvraćaju zla, E, naravno naređiva se dobro ne može nazivati rukom onaj e, ko neko nije jel nema vlasti na mjestu gdje, gdje boravi jel ako nije, nema vlasti jel onda može samo posavjetovati riječima uglavnom to bilo otprilike to e, ostalo još jedno ovo pitanje odmah da ga počitam direkt kaže u pitanju došlo da, li mi brat može objasniti na koji način obavljati namaz i abdest namaz i abdest prevoznim sredstvima, tačnije autobusu, pošto treba da krenem na, na put oko podne namaza, znači mogu se abdesti prije puta, poznato mi je da se tokom puta namazi mogu skačivati i spajati, ali recimo u kom vremenu spojiti podne i kindiju i kako onda ostale namaze klanjati ako se ne uspije obnoviti abdest, eselamu alaikum. Na, e, ako, ako sam dobro razumio u ovom pitanju, znači E, kaže, e, putuje sa autobusom. Znači, pretpostavlja se da autobus neće negdje stati na nekom mjestu gdje je moguće da se klanja. Ja, tako razumijem iz ovog pitanja. Znači, da zbog toga, znači, e, da, bi ta osoba bila prisiljena da klanja u autobusu. Ako je to tako, znači, ako, autobus neće negdje stati gdje bi se moglo klanjati na nekoj, na nekoj benzinskoj stanici, ili na nekom drugom mjestu gdje, gdje muslima može da se izdvoji, da može sa sobom ponese, e, da može e, se da ponese sa sobom da stavi i da klanja i tako dalje. Ako to mogućnosti, on je obavezan da kada autobus stane, da na mjestu gdje se stane i da e, ako treba da obavijesti vozače i da ako, ako ne treba, ako se, boji da će izazvati pitnu, da se skloni negdje sa strane i tako dalje, iza benzinske pupne i tako dalje, nema smjetnje, jel, ili između auta i tome slično, da, da, da nasilje utvrdi pravac kible, ako u stanju e, znači istok da se okreni prema istok, istok ako su pitanje naši krajevi, na određe je jug, pa onda samo malo ulije u stranu, jugo jugoistok i da klanja, znači prema pravcu kibli i da klanja na mjestu gdje autobus stanje. A međutim, ako se proste da autobus neće nikako stati u tom periodu, tako da će provoći podnik Indija, e, onda je ta osoba, jel, e, propisano je da klanja u autobusu i to sjedići, pošto nije e, moguće klanjati namaz znači, u autobusu u stojećem položaju u, u, sjedištima kakva jesu, nego sjedeći da klanja i da išarati odlazak na, na, seđu i na ruku. A što se tiče abdesta, jel, e, treba uzeti, ako ne može drugačije, abdest treba uzeti prije ulaska u autobus, e, ili ako bude autobus stajao na nekom mjestu, a ne, ne bude moguće klanjati jel, na tom mjesto staje, a moguće u autobusu, da se tu obnovi abdest, uzme abdest i da se klanja. Ako bi se pretpostavilo, ako se pretpostavilo znači da se uzme abdest prije autobusa i ne mogne se, e, izgubi se abdest u, toku vožnje u autobusu i nema mogućnosti da se uzme abdest unutar autobusa, jer gdje da se abdesti, osim ako ima WC, ako ima WC u autobusa, a ima WC u autobusu, znači treba otići u WC u autobusu i nema smijeke da se uzme avdest u WC-u, ponese sebi flašu vode i da u WC-u avdesti bismilu ne treba izgovarati na glas, može u sebi ili može, svaka, e, može komotno da izostavi, pošto bismila svakako došla u, slabim hadisima, izgovaranje bismije prije avdesta, znači da avdesti u WC-u, a onda da klanja na svom sjedištu sjedeći i teći. Uglavnom, jel, ako i to nije moguće i nema WC-a, onda je e, i ne može uzeti abdest unutar autobusa, autobus neće nigdje da e, onda nema smetnje da osoba uzme tejemum. Na koji način? Tako što će svojim rukama e, udariti po podu, znači mahnuti po podu na kojoj ima prašine gdje ljudi svi hodaju, otreti tu prašinu i onda preći, prvo, preći preko lica, a onda preko ruku, znači kako se uzmate jemom i time jel uzela osoba jel E, e, tahar, čisto, odnosno uzela je time ima abdest i može obaviti klanjati namaz. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Molim Allaha Đešanuhu da vas nagradi za vaše slušanje, jest da se odužilo, jest e, da već duže traje. Molim Allaha Đešanuhu da, ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da nas uvede svoj dženet Ferdaus i da nas učini bogobojaznim i boljim muslimanima. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته